Fis-sena 2001, meta seħħew l-attakki tal-11 ta' Settembru, Tony Sant kien jgħix New York. Maltamedia dot com kienet xandret sensiela ta' rapporti mingħandu permezz tal-internet. F'din is-sensiela ta' podcasts qed nerġgħu nwasslu dawn ir-rapporti ta' Tony Sant minn New York. Ġimgħa wara l-ħdax ta' Settembru tas-sena 2001, jiena kont student lil Father Ivan Sciberras, illi dak iż-żmien kien jaħdem f'parroċċa viċin ta' New York fl-istat ta' New Jersey, ftit mili biss 'il bogħod mill-World Trade Center, biex jaqsam l-esperjenza tiegħu magħna illi aħna konna qegħdin insegwu dak kollu li kien qiegħed jiġri, imma mill-perspettiva Maltija. U Father Ivan Kien qalilna dan permezz tat-telefon. Huwa impressjonanti kif okkarjoni daqstant traġika bħal dik li qegħdin ngħixu fiha dawn il-ġranet ġewwa l-Istati Uniti, b'mod iktar speċifiku f'dik li hija magħrufa bħala Tri-State Area, magħmula New York City, New Jersey u Connecticut, huwa wkoll possibbli li anki tant nies jiġu qrib xulxin. Jiena li qiegħed hawnhekk ġewwa l-Istati Uniti, naħdem ġewwa parroċċa eh, ġewwa New Jersey, ġo raħal jismu Ridgewood. Kelli din l-opportunità matul dawn il-ġranet permezz tal-internet inkun f'kuntatt eh, ma' Tony San tal-maltamedia.com u anki nħu gost li l-lejla għandi din l-opportunità naqsam magħkom xi riflessjonijiet dwar din l-ewwel ġimgħa Huwa diffiċli li nemmnu diġà ġimgħa minn meta, nhar it-Tlieta filgħodu, seħħet l-isplużjoni, l-isplużjonijiet illi ġarrfu mhux biss il-World Trade Center ġewwa New York, però anki l-ħajjiet ta' bosta u bosta persuni. L-editorjal tan-New York Times ta' dalgħodu t-Tnejn tkellem dwar It-tmien miljun persuna jew aktar illi se jibqgħu psikoloġikament feruti minn dan l-inċidenti. U dan huwa minnu għax qegħdin naraw illi f'dawn l-inħawi li nqegħdin ngħixu fihom hawnhekk tista' tgħid illi kulħadd ġie b'xi mod jew ieħor minsus minn din it-traġedja. Biżżejjed ngħid li fil-parroċċa tiegħi tinsab madwar għaxar minut għaxar mili 'l bogħod mill-World Trade Center, għaxra mill-parruċċani tagħna jinsabu mitlufa. Dawn huma fost il-ħamest elef ruħ illi s-Sindku Rudolph Giuliani ta' New York qed jgħid illi għadhom ma nstabux. U qegħdin naraw illi wara dawn il-ħamest elef persuna, ta' kull wieħed hemm kwantità kbira ta' nies illi kienu jafuhom mill-viċin, il-familji tagħhom, tista' tgħid, il-ħbieb, dawk ta' madwarhom. U anki tant persuni li kienu jaħdmu magħhom, illi kif anki kont qed naqsam ma' Tony ftit tal-minuti ilu, ċertu nies qegħdin jgħidu illi, Qed iħossuhom anki ħatja illi huma stess għadhom ħajjin waqt li sħabhom huma mitlufa. Jiena llum qaddejt il-ġurnata nżur lir-romol ta' dawn il-persuni illi ntilfu mill-parroċċa tiegħi, waqt li wħud huma rrikonċiljati ma' dan il-fatt illi tilfu lil żwieġhom, bosta oħrajn għadhom tassew bit-tama li xi darba għad jerġgħu jisibuhom. Ħafna għadhom qed jagħmlu fotokopji bir-ritratti bil-kulur tal-maħbubin tagħhom, bit-tama li xi ħadd għad jiġi għandhom bl-informazzjoni. Però din id-diżgrazzja daqstant kerha mhix qiegħda tħalli biss konsegwenzi kerh fil-ħajjiet ta' dawn in-nies ġol-Istati Uniti, illi forsi aħna minn Malta dejjem narawhom bħala xi nies pjuttost differenti minna, però huma kollha nies li għandhom qalb bħalna, nies li jħossu, nies illi tassew isofru meta jitilfu 'l xi ħadd għażiż għalihom, anki jekk jesprimu n-niket u d-dulur tagħhom b'modi kultant xi ftit differenti. Ħafna nies jibqgħu iktar magħluqin minna l-Maltin. Forsi ma tantx tisma' b'nies illi jibku, jwerżqu u jgħajtu, però s-sofferenza, t-tbatija hemmhekk qiegħda. Però ma nistax ngħid illi Huma biss affarijiet koroh li qegħdin iseħħu dawn iż-ġranet. Qegħdin naraw ħafna ġesti ta' solidarjità fost in-nies li kulħadd qed jipprova jara kif sa jgħin. Il-parroċċa tiegħi qegħdin nirċievu kwantità kbira ta' telefonati minn nies li jixtiequ jaraw kif jistgħu jgħinu, bi tfal, psikoloġi, ċemplu, tobba. Nies li anki jixtiequ jgħinu billi anki jipprovdu l-aktar affarijiet neċessarji bżonjużi, l-iktar affarijiet bażiċi. bħal jien naf, isajru xi ikla għall-familja li tilfet lil xi għażiż. Fil-parroċċa tiegħi osservajna wkoll ilbieraħ hawn min spiritwali qawwi fost in-nies. Ħafna minnhom qegħdin jiskopru illi l-ħajja kif kienu jafuha huma, fejn kienu qegħdin jibbażaw il-ħajja tagħhom, is-suċċess, il. U b'intenzjonijiet tajba, tifhmunix ħżin. Ħafna minn dawn in-nies illi ħafna drabi ħasbu illi setgħu jgħixu l-ħajja tagħhom jibbażaw ruħhom fuq il-forzi tagħhom, fuq is-suċċess tagħhom, issa qegħdin jiskopru wkoll ċertu djufija u fraġilità. Il-parroċċa tiegħi ilbieraħ, l-Our Lady of Mount Carmel, rajna kwantitajiet kbar ta' nies illi rritornaw lejn il-Mulej, lejn is-Sagramenti, lejn il-Quddies, lejn il-Sagrament tal-Qrar, Proprju l-bieraħ kont qed nakkumpanja crew mill-BBC li ġew jiffilmjaw xi attivitajiet fil-parroċċa tiegħi. Dawn baqgħu mistagħġbin tassew b'x'vitalità, x'ħajja reġa' kien hemm fil-parroċċa. U dawn l-affarijiet nemmen illi se nkomplu narawhom 'il quddiem, illi tassew ħafna nies nemmen illi se jibdew jaraw il-ħajja tagħhom minn perspettiva oħra, illi jiena konvint li, ħafna nies, minn issa 'l quddiem ħajjithom qatt mhi se terġa' tkun l-istess, illi issa se tibda tidher ħafna iktar solidarjetà, se tibda tidher iktar is-sens tal-fraġilità tal-ħajja tagħna li ħafna drabi nipprovaw naħbu wara tant maskri u wara tant affarijiet oħra. Il-kummenti ta' Father Ivan Sciberras permezz tat-telefon hemmhekk minn Ridgewood, New Jersey, ġimgħa biss wara l-avvenimenti tal-ħdax ta' Settembru tas-sena 2001. Dik kienet xandira ta' Toni Sant fis-sensiela dwar il-ħdax ta' Settembru minn perspettiva Maltija. Għal aktar tagħrif ara l-websajt maltamedia dot com.